Bileskia da izotzen, gurekin dugu bai eran bezala lab sindikatuko bozera mailia argitxu dufo. Egun ontzuri? Bai, egun ontzuri ere. Beraz, gaur, e, eh, boruilaren irailaren ogoita bederatzia, greba egun eta manifestaldi eta elgarretaratzerat dei egiten du lab sindikatak. Orduan, eh, zoin dira aldarrikapen nagusiak? Gure aldarrikapenak dira ba, argita garbi eta lehena noski e, eh, lantxarien emendaketa. Uh, gaur benetan eh, hori aldarrikatzen dugu, zerren ikusten dugu sartze hortan uh, eh, zinez presio emendaketarekin, etxe bizitzaren, uh, etxe bizitzen alokailuekin eta dena emendatzen ari dela, salbu gure lantxariak, eta gerozta zailagoa da bizitzea duinki ditugun uh, lantxariekin, edo ezin da duinki bizi gure lantxariekin. Beraz, zinez, hortan uh, eman jarriko dugu uh, baita ere aldat aldarrikatzen duguna labetik da um, lan hastearen uh, ordu kopurua eh, murriztea, tipitzea, eh, hori uh, noski lotzen dugu, ba, langabezia, langabezia murrizteko eta postu berriak sortzeko noski, baina baita ere, ba, mm, pausatzeko eta eta ere bai ba, <laughs> gure gure uh, eh, zaintzalanak behar diren bezala uh, banatzeko. Eta nola ez, azken aldarrikapen bat bezala, baina beste hainitz emaiten ahalko ditut, eh, baina azken bat garantitxua dena ere gaurko manifestalian dena uh, erretreta uh, irurogoi uh, urteetan. Hor noski, hasiko dira go, erreforma berriaren inguruan, eta hortan zinez gure aldarrikapena uh, ozenki, ozenki eramango dugu gaurko egunean. Baina benetan ez dira dira ez dira hauek bakarrik eh? aipatzen aldut ere emazte eta gizonen arteko soldata jakararen bukaera noski, zeren gaur egun mareruski ez da oraindik eh, errealitate bat eta kriston injustizia injustizia da baita ere eta nola ez zerbitzu publikoen eh, indartzea, gaur ikusten dugu privatizazioak eta bai Ehm, ba, lujaldeko funtzio publikoan, baina nola ez ospitalean, eta uste dut ere eh, kriston e, krisi batean sartu garela eh, ospitalean, eta labek noski eramaiten duguna da tokiko negoziazio ere muen eh, sogera, ba, ipar euskal egitik, euskal egitik erabakitzeko eta eta negoziatzeko. Oden, irrati hauetaik hementik beretik ere joan den hauteskundetan, eh, hautetxi edo hautagai eh, batzuen eleak erripikatuko dauzkitzu, ala nola zmikaren mila ogoita hamairurat emendatzea, ezintzela, erraiten da, bon, hainitz eh, behar ba elkartek ezin dutelako eh, jende bat uh, eh, lantxari horrekin ordaindu, zer zue? Azteko, galdera hori ez dugu ez dugu pausatzen, erantzungo dut <laughs> galderari noski, baina nek galdera pausatzen dut, gaurko osminkarekin posible dea bizi duinki, eta galdera Ola pausatuta, konturatzen gira, fite, ezin dela ez, e, ipar euskal bereziki, baina hainbat lekutan ere bai, egin dudan bezala, etxe bizitza duin bat izaiteko, behar den bezala eh, tokiko bertako produktuak jateko, bestitzeko eta abar, beraz galdera Ola pausatuta, eren ere ustez denok konturatzen gira, langileok, eta nagusiak ere argita garbi esmika eh, hori eh, lan eh, minimo hori emendatu emendatu behar dela. Hmm. Galdera zinez, galderari zinez erantzuteko. Ba, hasi gaitezen eh, ahal, duten enpresak haien eh, hori eh, minimoa igotzea. Enpresa hainitzek ahal dute hori egin. Zer nahi dute, zer egiten dute horren ordez eh, ba, ebe, etekina ateratzen duten enpresak badira gure gure hmm. Eta nahiago dute diru hori ber banatzea baino langileei, ba, akzio dunei e, eh, dibidendeak emanez, eta enpresa batzuk adibidetzat emaiten da ditut, eta epar euskal herrian eh, direnak. Beraz, Horrekin uh, eh, asiz eta gero asmatzen da alda elkartasuneko sistema bat, duten, eh, hori fiskalitatearekin jokatuz, ahal duten eh, enpresek eta etekinak, kriston etekinak gainerak, ateratzen dituzten enpresek, ba, emaitea diru hori, Justuki, eh, adibideak eman ditutzen bezala, elkarte batzuk, E, enpresa tipi batzuk, deitzen ditugunak TPE edo mhm. PME mm batzuk benetan ezin dutena, sistema honi esker, ba, lantxariak hemen, e, eta hori posible da, baina gaurko gobernamenduak ez du hortan emaiten, zeren justuki ekonomiak egin nahi ditu langilean bizkarrean e, ekonomiak egin behar direla, bon, baina dirua bada. Anartean, kentzen dira ISF modukoak, anartean ez da ez da gogoetatzen gogo e, uh, superprofi horiek taksaseko, adibidez, beraz, holako sistema bat ahal alda, dirua biltzeko eta behar den bezala berbanatzeko. Eta azken adibide bat hori e, gauzatzeko, justuki, lantxari hori e, gauzatzeko, probosatzen duguna ere laben, da e, lantxari minimo bat emaitea, beraz, egin dugun bezala, baina lantxari maksimo bat ere emanez. Eta enpresa batean lantxari bat maksimo emanez, ebe aberastasunak behiz eta ezberdinki banatuko genituzke lan, denen edo lantxari tikiak emendatzeko. Zeren hor, iritsi da momentu bat, nun behar ezkoa mm. Jende bat, eh, hor, prekarioak erraiten ditugunan, hor, benetazko pobrezian sartuko dira eta hori oso fite. Mm. Berdin eh, lan orduen banaketa bat bezala proposatzen eh, duzue, hoita hamar oreneko kontratuak? Bai, Bai, bai, bai, bai, hori ere eh, proposatzen dugu. Azteko enpresa guziak ez dute uh, ogoita ama bosteko eh, ordutegia emaitan, eta uh, beraz, uh, donk, martxan jartzen. Gainera, geroz eta gehiago ikusten ditugu langile batzuk ordu gehigarriak egiten dituztenak, erraiten duguna da, aberastasunak banatu ditzagun, baina ere lana bana Gaur egun eh, denok ez dugu lanik, jende hainitz langabezian da, edo bestela eh, inposatutako lan eh, parzialetan eta abar, beraz berriz pentsatuz eh, lana antolaketa, proposatzea denei, lan mm. duin bat. Eta bizi kalitatean, biz, gure bizi garriak izaiteko ere bai, pentsatzen dugu lana murriztu berdela. Hori konkretuki posible da. Erretreta iutan uh, urtetan, gobernua delarik luzatzen, e, zuek pentsatzen duzu, iutan hoi urte nahikoa dela eta egiten aldela. Ba, noski, hori egiten alda, errandudan bezala, gaurko uh, bi haitzakiak uh, erabiltzen dira, fean Macron gobernuak erabiltzen du. Lehena da, uh, luze, fean, uh, uh, gure biziak um, gehiago iraunten duela, eh? uh, zaharago mm iltzen garela. Ha, ah, uh, ados, uh, hori, ja, gainera eskatu behar da edo gogoetatu behar da, nor den zahartzen, eta hori ez da egia langileok zahartzen garera geroztak gehiago, Ha. Ikusten dira, hori azterketak badira, eh, analisiak badira eta langileok eta e, zinez eh, be, lanbide batzutan ez gira zahartzen, hori ez da errealitate bat alde batetik, beste galdera nola zahartzen gira zeren hor konturatzen gira, gerozta goizago, dependenteak garera, beraz hori ere da ez da onar garria erraitea, uh, ba, pusatu behar dugula, erretretaren adina, zeren ez gira hainbeste zartzen alde batetik, eta ez gira hainbeste ongi zartzen. Dirua ez da hartzen den tokian. Mm. Aberatsak ez dira inoiz hain aberatsak izan, eta ez dute uh, e, zerga hainitzik pagatzen proporzionalki. Hmm. Adibidez, hmm. super profi horiek aipatzen dena gaur egun ez dira taksatuak, ere ez adibidez. Dirua bada, baina ez da banatua berden bezala, beraz, dirua gure erretretak pagatzeko irurogoi urtekin, posible da, konkretuki, eh, posible da, eta behar ezkoa da genera, zeren eh, gure, biz, gure bizikalitatearen zat adin guzietan. Izan gazte edo zahar behar dugu adin hortan, Gure biziaz baliatu ere bai. Bon, denbora ba, badoa aintzina, eh, sarriko eh, nolako mobilizazioa ikusten eh, duzue, baditu zuen zenbaki batzu aintzinetik, sektoreka? Sifrilik ezin ezin dizut eman, hori e, hori segur da aldiz erraiten aldudana dela badela e, giro sozial uh, berezi bat, eh? zeren hor uh, ari dira erritreta erreforma seguraski fite martxan jartzen eta uh, ez uh, faltsu batzuekin, eh? ja intzinatua izan da 49.3 seguraski erabilia izanen da, beraz hmm. bada ASG bat, gero zailtasunak badira greban jartzeko, errandu dana, errandu dana eh? lantxariak biziki apalak dira, ez da beti egez ba, uh, kale egitea egun batez, hein, egun batez edo beste, zerren izanen dira beste mobilizazio egun batzu, beraz, uh, eh, asere sozial bat bada eta azkartuko dena segure aski eldu diren aste eta hilabeteetan. Iparaldeko lab sindikatuaren boz eramailea, argitxo dufo, mil esker? Mil esker zua ipasa egunon.